Coonops cae leon. Coonops pros leonta ELTHON eipen, ute fobumaise, ute dunato oteros mu ei. Eide me, ti soi estin he dynamis, hoti gzueis tois onyxi, cae dacneis tois odusi? Tuto cae gunetoe andri macomene poiei ego de lian huparco su iscuroteros e de theleis elthomen kai eis polemon kai salpisas ho konops ene pegeto dacnon ta peritas rinas autu atrica prosopa kai ho leon tois idiois onuxi cateluen heauton heos apeudesen hode coonops nicesas ton leonta salpisas cae epinicion aesas eptato. Cae arachnes desmoe en estiomenos apo dureto pos megistois polemon hupo eutelus sdoiu tes arachnes apoleto.